Koning Jabin van Asor het van Joshua se veldslawe gehoor. Hy het boodskappe na Jubab, koning van Madden, gestuur en ook na die konings van Simron en Aksaf. Sy boodskappe het ook uitgegaan na die konings in die noordelike hevelgebied, die in die Jordaanvallei syd van die sedert van Galilea, in die kusvlakte en in die hevels van dor by die Middellandse sedert, die Kanaanite, oos en wees, die Amorite, Jetite, Veresite, Jebesite in die Jebelgebied en die Jebite aan die hange van die Hermonberg in die Mispegebied. Almal het met hulle leers en perde en strijdwaans saamgetrek vir oorlog teen Israël. Hulle was so baie soos die sandkorrels op die strand. Al hier die konings het de bondgenootskap gesluit. Hulle het allemaal bij die meeromwaters bij mekaar gekom en reg gemaakt om teen Israël te gaan veg. Die Heere het toe vir Oosja gesê, Jy moet nie vir hulle bang wees nie. Morgen hierdie tijd zal ek hulle aan Israël oorgee en dan zal hulle allemaal dood wees. Je moet hulle perdese haakskinselings afsnij en hulle struidwaans verbrand. Joshua en zijn hele mag het maar die meer om waters opgeruk en hulle in een verrassingsaanval oorval. Die Heere het voor Israël die oorwinning gegee. Hulle het die vijand achtervolg tot bij Groot Sidon, Misreefot Maaiem en tot in die misbelaagde in die ooste. Die Israëlieten het hulle uitgeroeid totdat daar nie een oor was nie. Joshua het gemaakt soos die Heere gesê het en hulle perde saakskensinnings afgesnij en hulle strijdwaans verbrand. Joshua het toe omgedraai en Halsor ingeneem. Hy het sy koning met die zwaard doodgemaak. Halsor was destijds die hoofstad van al die omringende koninkryke. Hulle het elke levende wese in die stad doodgemaak en niemand gespaar nie. Joshua het die stad afgebrand. Hij het ook al die omringende dorpen en geneem en hulle konings en inwoners uitgewis. Dit was soos Mooses, die dienaar van die Heere, beveel het. Israël het echter niet die plekken wat op Riene Jewels gebouw was, afgebrand niet. Joshua het net Hazor afgebrand. Alles wat hulle in hierdie stede kon buiten in die vee het Israël vir hulle self gehou. Hulle het die mense uitgeruid tot daar nie een oor was niet. Alles wat de Heere sy dienaar Mooses beveel het, en wat Mooses weer vir Joosja opgedraaid, het, het Joosja gedoen. Hij het nergens van enig iets wat de Heere Mooses beveel het, afgewijk nie. Joosja het die hele gebied ingeneem, die hebel gebied, die hele negev gebied, die hele goosen gebied, die kusvlakte, die Jordaanvallei en die hebels van Israël met hulle valleie. Die gebied van Israël het nou geloop van Kaalberg wat oploop na Seer toe, tot bij Baal gaat in die Libanon vallei aan die voet van die Hermonberg. Joshua het al die konings van hierdie gebieden verslaan en hulle doodgemaak. Die oorlog wat hij met hulle gemaak het, het lang gedier. Behalwe die Jebite wat in Geon gewoon het, wou geen staat met die Israëlieten vrede sluit nie. Hulle moes allemaal weer gevechte verover word. Dit was die Heere wat hulle ooreed het om eerder oorlog teen Israël te maken, zodat Israël hulle met die banvloek kon tref en hulle geheel en al kon uitwis soos die Heere vir Mooses gesê het. Dit was in hierdie tijd dat Joshua ook die afstammelingen van die Enakite in die bergen, in Hebron, Tibber en Anab, in al die Jeda bergen en in al die Israëlbergen, uitgewis het. Joshua het hulle saam met hulle stede totaal uitgeruid. Daar het in die hele land van Israël nie enkele Enakiet oorgeblij nie. Net in Gaza, Gat en Asdod het daar Enakiet oorgeblij. Joshua het die hele land ingeneem, soos die Heere vir Mooses beveel het. Joshua het door die land soos dit tussen die stammen verdeel is, aan Israël as hulle erfgrond gegee. Die land kon toe tot rust kom van die oorlog.